Generazio berriak unkiber zirela erraiten zen, gazteak. Zenbat urte duzute? Amasei. Eta lehen aldea da, hola presoei eh, idaztu zutela edo usai hau zute? Be, deia idatzi dugu bat e, liseoan etxe paren eh, hastean. Eta hor bigarrena da. Ber pertsona idazte zute edo? Ez. Eta nola ite zute aurrik ikusten behitut iruzizte eta iruak gutun baten haintzinean? <laughs> Bai, pixkar gure biziak honatzen dugu. Eta iru bai. gutun dezberdin idatziko ditugu. Nola hautatzen duzute presoa? Opif. <laughs> Bai, bai, zinez, eh, hola, uh, bakarrik den bat edo, hola, bai. Eta gero zuen helbidea zerriko duzute, pentsatze dut? Erantzuten bai zute, seituko zute ahemana? Ba, entzatuko gira, uzen. Preso hoi batek, beste presoak eh, idazten, ariketa normala edo bitxia? Ez ez, ariketa normala, ez da bate bitxia ez. Gohotik eh, iten dut, eta presoi batek pentsatzea dute gohotik egiten duela, horretuz eh, nolako noleko importantzia duen eh, Olako gutunak uh, eh, ukaitea gezebitzia Ara, gutunak eh, askatasun bat dute agian usu ara, lagunak eta hola baina ez ezagun baten eh, gutun bat uh, ukaitean nola hartzen da, harremana sortzen da, ondotik atxikitzen da? Bo, sortzen alda, hori da, beti zait noait berri gutunak harta berri izaitea, izan berri bat ukaitea beti plazer bat da. Gero segira baden o ez den, eh, du eh, nola sortzen den. Hori ez da legeik hortan, eh, ez da legeik. Pertzatze, no, edo zen gizat, bai, eh, plazer bat da ukaitia. Piskat beste irekidura bat, beste pertsona bat, beste ideia batzuk, beste berri batzuk ukaitia, beti plazer bat da. Ez da sekulan aski berrik eh, barne hortan. Adia hemenak lotu kanpoekin, albezen bat, eta horrean eh, idazle gehiago eta hobekiago barnean den aintzat. Usai hau zu idazteko edo olako egun berezi bat uh, no, motivatu zitu? Lehen, uh, lehen aldia. Lehenik deitzen nuen uh, gure ikatiarea eta bidaltzen nien uh, diska bat, ala, ola, olako zerbait. Lehen aldia bai, egiten dudala hori. Bai. Eta beraz hor, ara, ez ezagun bati sekontatu jozu? Ez Ebe uh, agur bat, uh, bai gorritik, eta bon, uh, fin, nola egan iduzki izpi bat uh, eh, beraren zat, eta naiz eta balintzak uh, eh, txarrak izanik, ebe urte behi honala ere. Eta erantzuten bai zure elbidea idatziko baituzu gibidean? Segituko dut, berarekin uh, mintzatzen, bai, ahre emanetan izaitan, bai. Gorko ekitaldiaren aitzakia izan da idazteko? Bati eskiatzen dut, unai eta kustera ere izaren. Eta ze kontatzen jozu? Ni jauze, goaintzi eta ikusakta ezen eta kustera joan behar izan